وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 5 dans le tafsir de Surat, al, euh, Fatir, hein, le verset, qui est la Surat qui la Surat 35, qui signifie le Créateur. Surat Fatir, c'est la Surat du Créateur. On a expliqué jusqu'à maintenant, euh, jusqu'au verset 25 dans cette Surat. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait 5 cours, on est arrivé au cours, euh, il y en a 5, et c'est le verset 25 maintenant qu'on va commencer à expliquer.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 <coughs> Donc, on va commencer maintenant l'explication des versets qui suivent. On va, on va lire la traduction des premiers versets, puis après, on va commencer le tafsir. Donc, le verset 25 Allah subhanahu wa dit ce qui signifie Et s'ils te traitent de menteur, eh bien ceux d'avant eux avaient traité leur messager de menteur.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 Et dans les montagnes, il y a des sillons blancs et rouges, euh, de, couleurs différentes, et de roches excessivement noires. Et il y a pareillement des couleurs différentes parmi les hommes, les animaux et les, et les bêtes, les animaux. Parmi les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est, certes, puissant et pardonneur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la salat et demandent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent en faire un commerce qui ne périra jamais, afin qu'Allah les récompense pleinement et leur ajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant.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 بل بسبب ظلمهم وعنادهم <coughs> Donc, le, la, le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il explique il dit et s'il te traitent de menteur ô toi le messager c'est-à-dire si c'est mushrikoun ces gens, qui font le shirk avec Allah et qui adorent les idoles s'ils te traitent de menteur sache que tu n'as pas que tu n'es pas le premier d'entre les messagers qui a été démenti et traité de menteur parce que ceux qui sont venus avant toi parmi les messagers ont eux aussi été euh, démenti. Et ceux qui ont précédé parmi les mouchnikines ont eux aussi démenti et traité de menteurs leur peuple lorsqu'ils leur sont venus avec les preuves évidentes et claires. Hein? C'est-à-dire les preuves qui établissent la vérité et qui montrent la vérité et qui montrent la véracité de ce que les messagers leur ont informé, leur ont donné comme information. Également, ils sont venus avec L'épreuve preuves claires et avec les écrits, Az-Zubur. Et Az-Zubur, le cheikh il dit, ce sont les livres, hein, Al-Kutub al-Maktuba, les livres qui sont écrits. Hein, et également tout ce qu'ils contiennent, hein, tous les livres qui contiennent les règles de l'islam et de la charia. Wal-Kitab al-Munir, ainsi que le livre éclairant, c'est-à-dire le livre qui éclaire de ces informations véridiques et de ces règles qui sont justes. Alors, les gens qui les ont traités, ces messagers de menteurs, ils ne les ont pas traités avec, euh, à cause d'une ambiguïté qu'ils avaient, ou bien d'un manque, hein, d'un manquement qui serait venu de la part de ceux qui ont été envoyés par Allah subhanahu c'est-à-dire un manque, un manquement de la part des messagers. Non, ce n'est pas pour ça qu'ils ont renié et traiter de mensonges les messagers. Ils ont traité de mensonges, les, ils ont traité les, messagers de mensonges et de menteurs à cause de leur injustice et à cause de leur euh, obstination à contredire les messagers hein, et de leur orgueil. Dans le verset suivant, euh, le cheikh explique. Attends, on va expliquer également qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Kathir à propos de ce verset-là. Il dit وَإِن يُكَذِّبُوكَ قُلْ تعالى وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جاءتهم رسلهم بالبينات وهي المعجزات الباهرات الأدلة القاطعات وبالزبر وهي الكتب وبالكتاب المنير أي الواضح البين ثم أخذت الذين كفروا أي مع هذا كله كذب أولئك كذب أولئك رسلهم فيما جاءوا به فيما جاءوهم به فأخذتهم أي بالعقاب والنكال فكيف كان نكير أي فكيف رأيت إنكاري عليهم عظيما شديدا بليغا والله أعلم donc le cheikh explique il dit que s'ils te traitent de menteur, c'est-à-dire si les mouchrikoun te traitent de menteur, sache que ceux parmi les messagers qui ont été envoyés avant toi ont également, euh, yani les, mouchrikoun, les de leur époque les ont également traités de menteurs et ont renié qu'est-ce qu'ils ont ramené comme preuve claire, c'est-à-dire les miracles, hein, parce que les messagers viennent avec des miracles et avec des preuves tranchantes et avec Az-Zubur. Az-Zubur, c'est-à-dire avec les livres. Hein? Wabil Kitab al-Munir, le livre qui est clair et qui est clair. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أخذت الذين كفروا hein? comme Cheikh Al-Sa'di dit ici ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العقوبات فكيف كان نكير عليهم كان أشد النكير وأعظم التنكيل فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم فيصيبهم كما أصاب أولئك الحمد لله فيصيبكم كما أصاب أولئك من العذاب الأليم والخزي, آه، والخزي الوخيم فكيف كان نكير donc euh, ensuite <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala dit puis ensuite comment j'ai Hein? comment j'ai saisi ceux qui ont mécru, comment j'ai saisi ceux qui ont mécru, et quelle, fut, quelle réprobation fut la, mienne, quelle réprobation fut la mienne, c'est-à-dire j'ai saisi ceux qui ont traité les messagers de menteurs par toutes sortes de châtiments, et comme, comme euh, quelle réprobation fut la mienne, et comme fut, hein, comment fut sévère est grande ma réprobation et mon châtiment. Hein? Donc prenez garde à ne pas traiter les ce, noble messager de menteur. Sinon, ce qui est arrivé à ces peuples qui vous ont précédés et qui ont traité leur messager de menteur risque de vous atteindre vous aussi et de vous arriver à vous aussi, hein?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 façon dont il les a créées on voit des choses qui s'opposent hein, alors que leur origine est une ils sont créés d'une origine simple et unique et malgré tout, on voit entre elles des divergences et des différences et des, euh, des différences et des, hein, des écarts entre elles. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut, qu'on peut, témoigner, Annie. dont on peut témoigner, et quelque chose qui est connu de la part des êtres humains, hein, pour indiquer donc aux serviteurs la perfection de la puissance d'Allah et de sa force et de sa, hein, de, son, de, sa, de sa grande sagesse. Donc il dit n'as-tu pas vu que du ciel, il dit ce qui signifie, n'as-tu pas vu que du ciel, Allah fait descendre une eau, il fait descendre l'eau. Puis nous en faisons sortir des fruits de différentes couleurs. Hein? Donc l'eau à l'origine, c'est la même eau qui abreuve et qui nourrit toutes les plantes et tous les fruits. Hein? Puis, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré que cette eau-là, c'est la seule, hein, c'est d'une seule origine, d'une seule couleur, une transparente, incolore, inodore, et on voit sortir de, comme euh, résultat de ça, des fruits de différentes couleurs.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 Et parmi hein, les serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. <coughs> Donc il explique, le cheikh explique ça, il dit, فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعْالَى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأخرج به من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين والماء واحد والأرض واحدة Hein? Donc, Cheikh, il dit, parmi les exemples de, la, grande puissance d'Allah et de, sa sagesse, il y a le fait qu'Allah, donc, il fait descendre l'eau sur la terre et il fait sortir de, là des fruits de, couleurs différentes, d'odeurs différentes, hein, de parfums différents, toutes sortes de plantes et de fruits et de fleurs. Hein. Et ça, c'est des choses que toute personne qui observe, il, il peut en témoigner. Et malgré qu'à l'origine, qu'est-ce qui a abreuvé toutes ces plantes et ces fleurs et ces fruits et ces arbres et ainsi de suite Eh bien, c'est une seule et même eau, une eau unique et une terre unique. Hein et il dit ومن ذلك الجبال التي جعلها الله أوتادا للأرض تجدها جبالا مشتبكة مشتبك مشتبكة بل جبلا واحدا وفيها ألوان متعددة فيها جدد بيض أي طرائق طرائق بيض وفيها طرائق صفر وحمر وفيها غرابيب بسود أي شديدة السواد جدا ومن donc le cheikh explique il dit également parmi les exemples de ça il y a les montagnes que Allah subhanahu wa ta'ala a créées hein, pour stabiliser la terre et tu les vois hein, comme des grandes montagnes, alors que tu les vois comme des grandes montagnes, mais dans la même montagne, il y a différentes montagnes, mais dans, la même montagne, tu vois parfois des couleurs différentes. Il y en a qui sont des montagnes d'une couleur très blanche. C'est-à-dire, dans, dans, ces montagnes-là, on voit des sillons parfois qui, hein, qui la traversent. Et ce sont des sillons qui sont très blancs, une couleur blanche Et parfois d'autres sont rouges et d'autres sont jaunes. Hein, parmi les différents sillons, les différents chemins qui la, qui la traversent. Et on en trouve également des exemples de, de, de, traits noirs, très noirs, noirs foncés. Euh, ensuite, il dit ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. Donc le cheikh explique, il dit ومن ذلك أَدْنَاسِ والدواب والأنعام فيها من الاختلاف من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هي مرئي بالأبصار مشهود بالنظار مشهور للنظار والكل من أصل واحد ومادة واحدة فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصص خصص خصصت ما ما خصص خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه وقدرة الله تعالى وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك وحكمته ورحمته حيث كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضا هو آه، وما هو معلوم بعضهم بعضا ما هو معلوم ذلك أيضا دليل على سعة علم الله تعالى وأنه يبعث من في القبور ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نظر, نظر غفلة آه، لا, تحد لا تحدث له التذكر وإنما ينتفع بها من يخشى الله ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها Le cheikh il dit également parmi les exemples de, de la toute-puissance d'Allah et de sa sagesse dans les exemples qui sont mentionnés dans ce verset-là, il y a les, les, différences de couleurs et de descriptions hein, et de, de, de yani, les différences, les différences de voix également qui existent entre les différentes créatures, comme les êtres humains. On voit entre les êtres humains des différentes couleurs. On voit euh, les différentes langues également chez les êtres humains. On voit parmi les, euh, les animaux également encore plus de diversité de couleurs hein, et de formes et également de, de, de son, de voix, et ainsi de suite. Donc on a, on a toutes sortes de couleurs d'oiseaux, toutes sortes de couleurs d'animaux, hein, que ce soit euh, y des reptiles, ou que ce soit des mammifères, ou que ce soit d'autres types de, de des, des, animaux. Et euh, on en trouve de toutes les couleurs, même dans un seul animal, même parfois on peut trouver des animaux qui sont multicolores, hein, subhanallah. Et parmi les, les bestiaux également, les animaux, les bétails qu'on qu'on garde, qui sont les animaux euh, de ferme, domestiques. Et eh bien la même chose, on trouve des animaux de différentes couleurs. Parmi, parmi ces animaux-là, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont euh, dorés, il y en a qui sont... il y en a toutes sortes de différentes couleurs. Et donc, euh, ça, n'importe qui qui observe, eh bien, il est témoin de, ces choses-là. Et ça, c'est des signes pour nous. Hein. Ça, c'est des signes pour les êtres humains. Puisque toutes les différentes couleurs entre les hommes, et les différentes couleurs entre les animaux, et les différentes couleurs également entre les, entre les plantes, et entre les fruits, et entre les fleurs, et entre les euh, montagnes, et entre les différentes sortes de terres, tout ça, ce sont des signes Hein, pour les hommes qui réfléchissent. Hein. et ce n'est pas des raisons pour certains d'entre les hommes de ces catégories-là de faire des discriminations entre les êtres humains par rapport à leur couleur. Hein. Parce que toutes ces couleurs, les différentes couleurs qui existent chez les hommes, c'est Allah qui les a créées. Et il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. comme Allah subhanahu wa mentionne Hein, dans, dans, ce verset et dans d'autres versets. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'explique lui aussi, hein, que le, le, musulman, il doit croire que l'arabe n'est pas supérieur au nom arabe et que le nom arabe n'est pas supérieur à l'arabe, et que le blanc n'est pas supérieur au noir, et que le noir n'est pas supérieur au blanc, excepté par la piété. Donc tout ça c'est des signes pour ceux qui réfléchissent, l'interdiction du racisme et de la discrimination. Ça, c'est des signes hein, que Allah subhanahu nous mentionne dans ces versets-là, par exemple, et dans d'autres également. Et quand on voit les différences qui existent entre les créatures et comment Allah subhanahu les a différenciées les unes des autres de différentes façons, eh bien, ça c'est une preuve rationnelle Hein, de, du fait que Allah subhanahu wa il fait ce qu'il veut et qu'il a fait en sorte de donner à certaines créatures des caractéristiques spécifiques et particulières dans sa couleur, dans sa description et que ça, ça montre donc qu'il fait ce qu'il veut selon sa volonté quand il crée et ça montre également sa toute-puissance qu'il est capable de faire ce qu'il veut hein du fait que c'est lui qui les a créés de la façon dont elles sont. Et il a fait ça par sa sagesse, hein, par sa miséricorde, parce que le, dans le fait qu'il y ait des différences, des divergences dans la création des, créations, des, arbres, des plantes et des animaux et des êtres humains et autres, <clears throat> il y a des bienfaits là-dedans. Hein. Et il y a également, comme qu'est-ce qu'on mentionne au sujet des montagnes et des différenciations qui sont dedans avec les différentes couleurs, il y a aussi la connaissance des, différents, des différentes voies et différents chemins qu'on peut emprunter et utiliser. Et il y a également la connaissance entre les hommes, pour que les hommes puissent se connaître les uns les autres, hein, malgré leurs différences. Ils peuvent apprendre à se connaître, et ils savent que ils ont des différentes euh, différences dans leur apparence, hein, différences dans leur, euh, dans leur couleur, dans leur langue, mais que malgré tout, ils doivent apprendre à se connaître les uns les autres et à se reconnaître et à ne pas se mépriser les uns les autres par rapport à leur couleur hein, ou à penser que parce que un est blanc il est meilleur que le noir ou à penser que parce que un est plus foncé il est meilleur que celui qui est plus pâle ou des choses de ce genre Hein? tout ça, c'est dû. Ça vient de l'ignorance de l'homme et de son arrogance et de sa fierté hein, et de la djahiliya. Ça, c'est des choses qu'on retrouve parfois hein, encore aujourd'hui. Des choses qui euh, sont détestables. Malheureusement, qui existent encore parfois même chez certains musulmans. Ces formes d'ignorance, ces formes de racisme mais que c'est des choses que Allah subhanahu wa nous a donné les moyens dans, dans, la révélation de les combattre et de les rejeter. Hein. Et également dans la sirah du prophète sallallahu sallam, puisque le prophète sallallahu sallam a été celui qui a été parmi hein, ceux qui ont combattu ces exemples de racisme, de discrimination entre les hommes, et on a trouvé parmi ces sahaba des gens de différentes couleurs, hein, des noirs, des blancs, et d'autres de différentes couleurs également. Et, ils étaient, du moment qu'ils étaient croyants, ils étaient tous, hein, ils étaient tous des frères en Allah Et donc, euh, ça c'est des, des choses qui sont très importantes. Et donc, il y a également parmi euh, les sagesses et les bienfaits de ça, il y a la preuve de la grande connaissance et la grande science Hein? la science complète et parfaite et vaste d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et qu'il y a également la preuve dans ça que Allah subhanahu wa ta'ala va nous faire ressusciter de nos tombes. Mais la personne qui voit et qui observe ces choses-là et qui est insouciante et indifférente, elle regarde ces choses-là avec un regard insouciant. Hein? et elle voit aucun signe là-dedans. Et ça ne le pousse pas à se souvenir, à réfléchir et à, à méditer. C'est uniquement celui qui crée Allah subhanahu wa ta'ala hein, qui va savoir comment justement profiter de ces signes et de ces choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, qui va être capable d'en profiter et d'en bénéficier avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il a une, celui qui crée Allah subhanahu wa ta'ala sa pensée hein, elle comprend les points importants à, comprendre par rapport à, aux sagesses qui, qui existent derrière ces choses-là. Et c'est pour ça que Allah a dit juste après, juste après avoir mentionné ces, différentes, ces différences entre les créatures dans, par rapport à leur couleur et autres, Allah subhanahu il dit إنما يخشى الله من عباده العلماء hein? c'est-à-dire nul d'entre les serviteurs craignent, nul ne craint Allah parmi ses serviteurs, excepté les ulama. Nul ne craint Allah subhanahu wa ta'ala, hein, parmi ses serviteurs, c'est uniquement les ulama qui craignent Allah parmi ses serviteurs. Le cheikh il dit فكل من كان بالله أعلم كان أكثر له خشية وأوجبت له خشية الله وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه وهذا دليل على فضيلة العلم فإنه داع إلى خشية الله وأهل خشيته هم أهل كرامته كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه <coughs> Donc, le cheikh explique, cheikh Sa'di, il dit, toute personne qui, la, personne qui a le plus de science et qui connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala, ce verset-là signifie que toute la personne qui connaît plus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la personne qui le craint le plus. Hein? Et cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'oblige Hein, à, cesser de, faire des, désobéissances obéissances et des péchés. Hein? et à se préparer pour rencontrer celui qu'il craint. Et ça, c'est une preuve du mérite de la science. Ça, c'est une preuve du mérite de la science. Et bien entendu, Hein, comme certaines personnes, parfois, ils s'imaginent que la personne qui craint Allah, euh, la personne qui fait des péchés et qui s'est repentie, ils pensent, ah, mais ça c'est pas, elle n'a pas craint Allah parce qu'elle a désobéi. Non. La personne qui craint Allah, elle peut faire des péchés, mais elle se repent. Hein, elle, se, elle se précipite à la repentance. Elle se précipite à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Elle se précipite à la repentance et à demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la personne qui pense « Ah, je vais jamais faire de péché ». Parce que tout le monde fait des péchés. Hein? Tout le monde fait des péchés. <clears throat> Et plusieurs fois même, durant une seule journée, quelqu'un peut faire plusieurs péchés. Mais Alhamdulillah, la porte de la repentance, elle est toujours grande ouverte pour celui qui est sincère et qui, se, qui demande pardon. Et celui qui, lorsqu'il a commis un péché, se repent, eh bien, il fait partie de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, donc ça c'est le mérite, le fait que la personne qui euh, connaît Allah subhanahu wa ta'ala il a plus de crainte d'Allah ta'ala et que plus la personne craint Allah eh bien plus que la personne craint Allah plus qu'elle est savante hein, c'est une des significations de ça c'est quelque chose qui montre le, mérite de la science hein, et que la science doit amener à craindre Allah subhanahu wa ta'ala et les gens qui craignent Allah font partie de ceux qui vont mériter sa récompense et qui vont, hein, faire, qui vont faire partie des gens qui vont avoir sa générosité et, et, et, euh, qui, vont, qui vont être honorés par Allah comme il mentionne dans euh, Surat al-Bayyina Allah dit Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui et ceci est pour celui qui craint son Seigneur, celui qui a craint son Seigneur. Donc ça veut dire que les gens qui auront la récompense du paradis, ce sont ceux qui ont craint. Hein, c'est celui qui a craint son Seigneur. Inna hein, Allah azizun rafour Allah est certes parfait dans sa puissance. Hein, et parmi les exemples de sa puissance, le Cheikh dit Kamilul izzah »« wa min izzatihi خلق هذه المخلوقات المتضادات غفور لذنوب التائبين Allah subhanahu wa ta'ala il complète le verset en disant certes Allah subhanahu wa ta'ala il est puissant et il est parfait dans sa puissance et parmi les exemples de sa puissance il y a hein, le fait qu'il a créé ces créations qui sont différentes et qui s'opposent hein, qui sont parfois euh, opposés. et il est pardonneur, c'est-à-dire qu'il pardonne hein, les péchés de ceux qui se repentent, qui demandent pardon. Et ça aussi, ça c'est, ça vient clarifier qu'est-ce qu'on expliquait par rapport à celui qui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui crée Allah subhanahu wa ta'ala hein, et qui commet un péché, ben, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il se repent, il Allah va lui pardonner ce péché-là. Et il reste parmi ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Mais s'il persiste à pécher et il transgresse et il continue dans sa perversité dans sa transgression et qu'il ne se repent pas, hein, là il est hein, sous la menace. Allah al Ensuite, euh, yani, le cheikh l'imam Ibn Kathir, il continue donc, il explique ces versets-là également, et il mentionne des points similaires par rapport à ce qui est mentionné par le Cheikh Sa'di, Il dit, يقول تعالى منبها على كمال قدرته في خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد وهو الماء الذي ينزل من السماء يخرج به ثمرات مختلفة آه، مختلفا ألوانها من أصفر وأحمر وأخضر وأبيض إلى غير ذلك من ألوان, من ألوان الثمار كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحها كما قال تعالى في الآية الأخرى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من عناب وزرع, وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان آه، يسقى بماء واحد ونفضل بعض بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون Euh, donc, euh, le cheikh explique donc que Allah il nous indique et il nous informe par rapport à sa toute-puissance, qu'il a créé des choses qui sont euh, diverses et que toute cette diversité-là, elle vient à l'origine de quelque chose qui est unique. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on a mentionné Du fait qu'elles sont venues d'une seule eau et d'une seule, et d'une seule terre. Et pourtant, on trouve qu'elles ont des couleurs différentes et des goûts différents, euh, et des odeurs, des, des senteurs différentes et et ainsi de suite. Donc ça, c'est des signes pour ceux qui réfléchissent. Et on voit donc sortir des plantes de toutes les couleurs. Jaune, rouge, verte, blanche, noire, hein, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est pour faire réfléchir les hommes, hein, pour les faire méditer sur tout ça.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 Il dit وقال تبارك وتعالى ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها hein? Et parmi les montagnes, dans les montagnes, il y a des, des voies ou des, des chemins ou des sillons de couleurs différentes hein, qui sont blanches, rouges et de différentes couleurs. Le Cheikh il dit أي وخلق الجبال كذلك مختلفة الألوان خلق الجبال كذلك مختلفة الألوان كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر وفي بعضها طرائق وهي الجدد الجدد جمع جدة مختلفة الألوان أيضا قال ابن عباس رضي الله عنهما الجدد الطرائق وكذا قال أبو مالك والحسن وقتادة والسدي ومنها غرابيب سود قال عكرمة الغرابيب قال عكرمة الغرابيب الجبال الطوال السود وكذا قال أبو مالك وعطاء الخرساني وقتادة وقال ابن جرير والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد قالوا أسود غربيب غربيب نعم donc les, les montagnes également sont de couleurs différentes et c'est ce qu'on peut voir des montagnes qui sont blanches, rouges hein, et, et dans certaines d'entre elles on voit des sillons et des voies qui il y a des chemins qui sont de différentes couleurs. Le terme Judad, c'est le pluriel de Judda, qui veut dire des chemins, hein, des voies, des sillons. Et ça, c'est rapporté par Ibn Abbas. Ça a été dit également par Abu Malik, Al-Hassan, Qatada, al suddi parmi les ulama de tafsir. Et parmi les exemples de, des sillons également, on en retrouve qui sont extrêmement noirs, et euh, ça, c'est euh, euh il a expliqué que Al-Gharabib, hein, ce sont les grandes montagnes noires. Et euh, Abu Malik et al-Khurasani et Qatad ont dit ça également, comme ça a été mentionné par les ulama dans, leur tafsir. Et Ibn Jarir, Tabari, il explique que lorsque quelque chose est très noir, les Arabes, ils le décrivent en disant qu'il est un hein, rubib, يعني euh, c'est-à-dire le pluriel c'est gharabib, c'est-à-dire très noir, noir foncé. وقوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك أي كذلك الحيوانات من الأناس والدواب وهو كل ما دب على القوائم والأنعام من باب عطف الخاص على العام كذلك هي مختلفة أيضا فالناس منهم بربر وحبوش وطماطم, وطماطم آه، في غاية السود والسقالبة والروم آه، وغاية في غاية البياض والعرب بين ذلك والهنود دون ذلك ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى آه، واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين كذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان حتى في الجنس الواحد بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان بل الحيوان الواحد يكون أبلق فيه آه، يعني من هذا اللون وهذا اللون فتبارك الله أحسن الخالقين donc euh, également des, des, des êtres, parmi les êtres humains les animaux et euh, يعني, euh, les, bêtes, les, les bestiaux on retrouve différentes couleurs. Hein? Donc le cheikh explique ça, il dit dawab c'est tout ce qui marche sur quatre pattes. On les appelle dawab, c'est le pluriel de dab, hein, dab, dabun. Euh, c'est les bestiaux, ceux qu'on utilise en général pour hein, domestiquer. Euh, et, en fait, ils font, partie, ils font partie des animaux aussi, ils font partie des dawab ils sont mentionnés de façon spécifique. Hein. C'est comme le Cheikh il dit, min bab atf khas al Et elles aussi sont différentes couleurs. Et parmi les hommes, on retrouve, et le Cheikh il donne des exemples de différents peuples, hein. comme les Berbères, il dit les, Berbères, les Éthiopiens, hein, et il mentionne d'autres peuples également qui sont, il dit ils sont euh, on en retrouve qui sont très foncés et d'autres qui, comme les Romains et autres qui sont euh, plus, plus blancs et d'autres qui sont, euh, parmi les Arabes par exemple, on en trouve qui sont entre les deux, qui sont, qui sont parfois <clears throat> entre le blanc et le noir, c'est-à-dire qui sont bruns, et les Indiens également. Donc, on est tous créés de couleurs différentes. <clears throat> Hein? il y en a qui disent parfois les rouges, les jaunes, les blancs, les noirs, et ainsi de suite. Tout ça, c'est Allah qui a voulu qu'il y ait ces couleurs différentes parmi les êtres humains et qui les a, qui les a créés. Et le fait qu'un ait une couleur différente de l'autre, eh bien, yani, ça, ne, ça ne veut pas dire que il est meilleur ou inférieur à l'autre. Au contraire, yani, ça n'a rien à voir avec ça. La supériorité existe uniquement entre les hommes par rapport à leur piété. Par rapport à leur piété envers Allah et leur crainte d'Allah. Hein? Et euh, le verset dans Surat Ar-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala dit C'est-à-dire les divergences qui existent entre vos, vos langages et vos couleurs. Il y a en cela des signes pour les gens, euh, il y a en cela des signes pour les gens qui ont la science, les alimin De même que les, les animaux, hein, les différents animaux qui ont des couleurs différentes, même dans une, une, une espèce unique, on retrouve parfois des différentes couleurs. Et même dans un animal lui-même, on retrouve différentes couleurs, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et le cheikh dit إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة آه، للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال منعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل وكانت الخشية له أعظم وأكثر Donc, le cheikh, il dit, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dit par la suite, c'est uniquement Hein, euh, c'est seulement ceux qui euh, seulement les ulama qui craignent Allah parmi ses serviteurs c'est-à-dire ceux qui le craignent réellement qui le craignent comme il mérite hein, sont les ulama ceux qui ont la connaissance hein, parce qu'il y, a des gens qui craignent Allah mais qui le craignent par ignorance parmi les kuffar et les mushrikines vous en trouvez parfois qu'ils peuvent craindre, Allah mais ils le craignent avec ignorance. Et ils ne craignent pas comme correctement, comme ils le méritent, puisqu'ils font le shirk avec lui. Et c'est pour ça que, donc, euh, plus une personne a la connaissance d'Allah par ses noms et par ses attributs, du fait qu'il est le très grand, qu'il est le tout-puissant, qu'il est l'omniscient, celui qui sait tout, et qui possède tous les attributs de perfection, et les noms, les plus beaux noms, hein, et eh bien plus quelqu'un a la connaissance de ça, et que sa connaissance de ces choses-là sont plus complètes et plus parfaites, et eh bien plus il aura de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus sa crainte sera grande d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit وقال علي بن أبي طالب عن آه non قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير وعن ابن عباس قال العالم بالرحمن من عباده من لم يترك به شيئا آه، من لم يشرك به شيئا أي نعم آه، العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئا وأحل حلاله وحرم حرامه وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعلم ومحاسب بعلم بعمله وقال سعيد بن جبير الخشية هي التي تحول بينك وبين معصية الله عز وجل وقال الحسن البصري العالم من خشي الرحمن بالغيب ورغب فيما رغب الله فيه وزهد فيما سخط الله فيه ثم تلا الحسن إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور Donc, le cheikh, il énumère des paroles des salaf et des ulama de tafsir au sujet de la signification de ce grand verset. Il dit, Ali ibn Abi Talha a dit, selon Ibn Abbas radiallahu anhu, hein, que Allah lorsqu'il dit que c'est seulement les savants qui craignent Allah subhanahu wa parmi ses serviteurs, il dit, ce sont ceux qui savent que Allah est tout puissant et qu'il a le pouvoir sur toutes choses. Et il dit également, selon Ibn Abbas aussi, que c'est la personne qui sait, hein, c'est la personne qui connaît Ar-Rahman parmi les serviteurs, hein, la personne qui connaît Allah subhanahu la personne qui connaît Allah subhanahu qui est savante, et qui connaît Ar-Rahman parmi ses serviteurs, c'est qui C'est celui qui ne fait pas le shirk avec Allah, qui n'associe rien avec lui, et qui rend halal ce qui est halal, et qui rend haram ce qui est haram, et qui préserve ou qui garde ses commandements, son commandement, et qui est certain, qui a la conviction qu'il va le rencontrer au jour de la résurrection et qu'il sera jugé pour ses actions. Donc celui qui craint Allah, c'est celui-là. Hein? Ça c'est une grande importance Hein? parce qu'il y a des gens qui prétendent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qui font le shirk. Il y a des gens qui prétendent craindre Allah subhanahu wa ta'ala et qui font des bid'ahs. Hein? Et ça c'est en contradiction avec la, connaissance et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le il ne craint pas Allah. Et ça veut dire que le mubtadi' il ne craint pas Allah. Hein? Ça c'est très important. Hein parce que celui qui, est, qui crée Allah, il ne il va pas contredire la religion, contredire la, base de la foi, contredire dans les, fondements de la religion. Et c'est celui qui rend halal ce qui est halal. C'est pas qui rend euh, haram ce qui est halal, ou qui rend halal ce qui est haram. Hein. C'est celui qui considère halal ce qui est halal, ce que Allah a rendu halal et qui considère haram ce que Allah a rendu haram. Hein? Dans les deux sens, c'est important. Il y en a qui rendent haram ce qui est halal et ils pensent que c'est ça craindre Allah. Non, ce qui est halal, c'est halal. Et il y en a qui veulent rendre haram ce qui est halal. Il y en a qui veulent rendre halal ce qui est haram. Ça, c'est des exemples de soit d'ignorance ou de gens qui contredisent la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui préservent ses commandements et qui sont certains qu'ils vont être ressuscités et jugés pour, pour leurs actions. Ça, c'est une définition d'Abdullah ibn Abbas. Saïd ibn Jubayr, il dit La crainte d'Allah, c'est ce qui t'empêche ou c'est ce qui se place entre toi et la désobéissance d'Allah. Hein, c'est ce qui s'interpose entre toi et la désobéissance d'Allah. C'est ça la crainte d'Allah. Hein? Lorsque parfois tu as envie de désobéir à Allah, mais qu'il y a quelque chose qui t'empêche de le faire, et que c'est, hein, tu sais, tu sais que Allah te voit, il t'entend, il, va te hein, juger, et que tu vas être jugé au jour de la résurrection, donc tu t'abstiens de le faire, ça c'est la crainte d'Allah. Al-Hassan al-Basri, un des salafs, hein, parmi les il disait <coughs> que la personne qui est savante, c'est la personne qui craint Rahman, qui craint Allah sans l'avoir vu. Ça, c'est une explication euh, du fait de craindre Allah bil ghaib. Hein. Man Rahman bil ghaib. Les ulama l'ont expliqué de deux façons. Ils l'ont expliqué en disant que c'est euh, le fait de craindre Allah subhanahu sans l'avoir vu. Et d'autres ont également expliqué que c'est de craindre Allah subhanahu lorsque personne nous voit, hein, excepté Allah, lorsqu'on est seul. Et donc c'est de craindre Allah subhanahu wa bil ghaib et toute personne qui hein, désire ce que Allah subhanahu wa nous a incité à, rechercher et qui s'écarte hein, et qui délaisse ceux qui amènent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis il a récité le verset « Innama yakshallaha min ibadihi al ulama ». Donc, euh, ça c'est l'exemple de la compréhension des salaf par rapport à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit « wa qala Sufyan » wa qala وقال سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن رجل قال كان يقال العلماء ثلاثة علم بالله وعالم بأمر الله وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض والعالم <coughs> بأمر الله ليس العالم بالله الذي يعلم الحدود والفرائض ولا يخشى الله عز وجل Donc, le cheikh explique que Soufiane al-Thawri, un des salafs, Soufiane al-Thawri rapporte selon Abi Hayyan al-Taymi, selon un homme qui a dit que les ulama sont de trois catégories. La personne qui est savante à propos d'Allah, il connaît Allah. Et une autre personne, elle est savante à propos de l'ordre d'Allah. Et une autre personne qui est savante d'Allah, c'est-à-dire il connaît Allah, mais il ne connaît pas l'ordre d'Allah. Et la personne qui est savante, qui connaît l'ordre d'Allah, mais qui ne connaît pas Allah. Et la personne qui est savante, qui connaît Allah est l'ordre d'Allah. C'est celui qui craint Allah et qui connaît les, les, règles les limites et les interdictions et les obligations. Hein? Ça c'est la personne qui craint Allah. Elle connaît Allah donc elle le craint et elle connaît les limites. Donc ça c'est le vrai savant. <clears throat> Et il y a l'autre personne qui connaît Allah, mais qui ne connaît pas ses limites. Hein? Et ça, c'est celui qui craint Allah, mais qui le craint sans avoir la, connaissance de ses interdictions et de ses obligations. Donc celui-là, il y a un problème dans sa crainte d'Allah. Hein? Et dans, dans sa connaissance. Il y a un problème dans sa connaissance d'Allah. Et de sa religion. Et la personne qui connaît l'ordre d'Allah, hein, mais qui ne connaît pas Allah. Il connaît l'ordre d'Allah, mais il ne connaît pas Allah. C'est-à-dire, il connaît qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est ordonné, mais il ne craint pas Allah Donc ça, c'est les trois catégories. C'est pour ça que les ulama, ils mentionnent souvent, par rapport à la crainte d'Allah, et la définition de taqwa que ça doit être avec science, que tu, dois craindre Allah avec science. Hein? Et que euh, tu dois craindre Allah avec science, donc si tu crains Allah sans science, tu ne peux pas le craindre réellement. Puisque comment tu peux craindre Allah lorsque tu ignores ses ordres et ses interdictions hein? Donc est-ce que tu peux t'abstenir de ce qu'il t'interdit et faire ce qu'il t'ordonne si tu l'ignores, si tu ne sais pas comment. Donc peut-être que tu connais les noms et les attributs d'Allah. Hein Ça c'est une chose. Et pour le craindre, c'est nécessaire. Tu dois connaître Allah pour le craindre. Mais tu dois également connaître sa religion. Et tu dois connaître ses règles, ses ordres, ses interdictions. Sinon, tu ne vas pas le craindre correctement. Tu vas le craindre, mais avec ignorance comme les mouchriquines, comme les kuffars, comme les juifs et les chrétiens, hein, comme les gens de bid'a, hein, comme les soufis, par exemple. Hein. Tu dis que tu crées Allah, tu dis que tu crées Allah parce que tu connais Allah, mais tu ne connais pas ses règles et sa religion. Et tu fais des innovations. Et tu adores Allah avec ignorance. Donc tu n'as pas la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est, les deux choses doivent être ensemble. <coughs> Juste un instant. Donc on a terminé donc l'explication de ces versets-là avec les paroles de l'imam Ibn et qu'est-ce qui a été mentionné à ce sujet-là.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 إن الذين يتلون كتاب الله أي يتبعونه في أوامره فيتمثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال ويتلون ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها Donc le cheikh explique, il dit que ceux qui récitent le livre d'Allah, hein, ceux qui récitent le livre d'Allah, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire pas juste de le réciter, ça veut pas juste dire tu lis le Coran, ça veut dire ceux qui le suivent dans ses ordres et qui les mettent en application et qui le suivent dans ses interdictions et donc qu'ils vont abandonner ce qui est interdit dedans hein? et qui vont suivre ces informations et ces, nouvelles, ces annonces qui sont dedans, les choses, qui sont, les choses dont on est informé dedans, en croyant en ces informations-là et en, ayant la conviction que ce sont hein, des choses vraies, et qui ne mettent rien au devant de ce qui est mentionné dans cette euh, révélation-là et dans ce livre-là, parmi ceux qui s'y opposent comme parole. Donc ils ne vont pas donner précédence à quoi que ce soit de ce qui contredit la parole d'Allah subhanahu et, sa révélation. Et en plus de ça, ça signifie qui récite, ça veut dire qui récite ses, y a les mots qui sont dedans, hein, les lettres du livre et le, livre lui-même, les mots qui sont dedans, en l'étudiant, en étudiant sa signification et en suivant ces informations-là et ces, euh, ces mots-là et en, y en extrayant de ces versets des significations et des verdicts hein, et des règles pour les, bien entendu pour ceux qui ont la science puis le cheikh il dit ensuite ثم خص من التلاوة بعدما عم بعدما عم الصلاة التي هي عمود الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام والنفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات سرا وعلانية في جميع الأوقات Donc, euh, ensuite, après avoir mentionné la récitation du Coran, il mentionne la salat, hein, quelque chose qui est hein, le, fondement, le pilier de la, quelque chose qui est le pilier de la religion, la lumière des musulmans, la balance de la foi, le signe de la sincérité et de la véracité de l'islam de quelqu'un. Et il mentionne ensuite le fait de dépenser de ce que Allah nous a donné, euh, c'est-à-dire un nafaqa. Hein, un nafaqa, c'est-à-dire le fait de donner et de dépenser de nos biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et ça, ça comprend tout ce qu'on dépense euh, des, différentes mais, il euh, y différentes catégories. Que ce soit qu'est-ce qu'on dépense sur nos proches, hein, nos enfants, nos femmes, nos familles, hein, nos proches. Cela, on dépense pour eux et c'est une obligation et on est récompensé pour ça. Et également, qu'est-ce qu'on donne pour les pauvres pour les orphelins et autres. Et parmi les exemples de ce qu'on qu'on donne aussi comme nafaka et comme sadaqat, les, comme par exemple la zakat, les kafarat, c'est-à-dire les différentes formes d'expiation parfois qui sont exigées euh, de la part de certaines personnes lorsqu'ils ont fait quelque chose qui est haram. Allah subhanahu wa ta'ala pour certains péchés, il exige des, des expiations. Hein? comme dans certains cas, par exemple, euh, de libérer un esclave ou bien de, euh, de nourrir un nombre de pauvres, hein, ou ainsi de suite. Et également, al-nuzur, c'est-à-dire les vœux qu'on a fait lorsqu'on a fait un vœu pieux et qu'il est exaucé, on doit donner euh, des choses de nos biens parfois. Et as-sadaqat, c'est-à-dire les aumônes et la charité lorsqu'on donne, il y et que ce soit fait ouvertement ou en secret, hein, en secret ou qu'on le divulgue, c'est-à-dire dans toutes les différentes circonstances et dans toutes les, dans, dans toutes les différentes situations. يرجون بذلك تجارة لن تبور hein? ils espèrent par cela hein, ils, ils espèrent ainsi faire un commerce hein, ils espèrent par cela faire un commerce qui ne périra jamais. Hein? Le cheikh explique, il dit يرجون بذلك تجارة لن تبور أي لن تكسد ولا وتفسد بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابهم والنجاة من سخطه وعقابه وهذا فيه أنهم يخلصون أعمالهم يخلصون بأعمالهم وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة وذكر أنهم حصل لهم ما رجوه فقال ليوفيهم أجورهم أي أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمها ويزيدهم من فضله زيادة عن أجورهم إنه غفور شكور غفر يعني غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات donc le cheikh explique il dit que donc ceux-là ils espèrent un commerce qui ne va pas périr Hein? c'est-à-dire qu'il ne va pas périr, il ne va pas, euh, il va pas se défaire, il va pas, ça ne sera pas un commerce qui va perdre, c'est au contraire un commerce parmi les, formes les plus grandes de commerce que, quelqu'un peut faire, hein? c'est-à-dire d'atteindre la satisfaction de leur Seigneur et la réussite hein, en obtenant sa grande récompense et en étant épargné et en étant sauvé de sa colère et de son châtiment. Et il y a, euh, dans ça le fait qu'ils ont purifié leurs œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'ils n'ont espéré rien d'autre que ça. Hein? Ils n'ont espéré rien d'autre que la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Parmi les bonnes, les, ils n'ont pas espéré rien d'autre parmi les, les objectifs qui peuvent être mauvaises ou les mauvaises intentions. Hein. Ils ont tout fait ce qu'ils ont fait uniquement avec l'espoir de recevoir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et <coughs> il a mentionné également que ils obtiendront ce qu'ils voulaient et ce qu'ils ont souhaité, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset qui suit « liwafiyahum ujurahum hein, afin qu'il les récompense pleinement de leur récompense hein, pour, leurs, pour, les œuvres qu'ils ont faites selon hein, la quantité qu'ils en ont fait et selon également la qualité et la beauté de ce qu'ils ont euh, ramené comme action. Euh, et qu'il leur augmente également de sa grâce hein, en plus de, de leur récompense euh, il est certes pardonneur et, reconnaissant. Euh, pardonneur et reconnaissant. C'est-à-dire que Allah ta'ala, il va leur pardonner leurs péchés et accepter, même s'ils ont peu de bonnes actions, il va accepter leurs bonnes actions. Donc ça c'est pour les versets 29 et 30 dans les explications de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di euh, ensuite, euh, dans le tafsir Ibn Kathir, hein, c'est la même, euh, la même chose qui est mentionnée. Et ensuite, dans le verset suivant, 31, 31 à 35, il y a la suite de l'explication. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها harir. Donc ça c'est euh, la suite des versets. On va, on va juste lire quelques versets de ces versets-là, commencer à lire le tafsir du verset 31. الشيخ الزي يذكر تعالى أن الكتاب الذي أوحاه إلى رسوله وهو هو الحق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق كأن الحق منحصر فيه فلا يكن في قلوبكم حرج منه ولا تب ولا تتبرموا منه ولا تستهينوا به فإذا كان هو الحق لزم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه Donc, le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne hein, le livre qu'il a révélé à son messager. et il dit que c'est la vérité hein? que c'est la vérité et euh, il est tellement rempli de vérité que c'est comme si la vérité était hein, exclusive à ce qui est dedans et limité à ce qu'il y avait dedans. Et donc, il ne doit y avoir dans ton cœur à son sujet aucun doute, aucune gêne, aucune difficulté, aucun dénigrement, hein, parce que c'est la vérité. Et étant donné que c'est la vérité, eh bien, tout ce qui est mentionné dedans comme question qui a rapport avec la divinité, avec l'adoration, avec l'invisible et autres, eh bien, c'est quelque chose qui correspond à la réalité. Et donc, il n'est pas permis, dans ce cas-là, que quoi que ce soit de ce qui est, de ce qui est dedans soit euh, ou ait, comme signification autre chose que son sens apparent et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, est indiqué par qu'est-ce qui est écrit dedans. Et ensuite, il explique, il mentionne la suite du verset « lima لأنها أخبرت به فلما آه، يعني فلما وجد آه، فلما وجد وظهر ظهر به صدقها فهي بشرت به وأخبرت وهو صدقها ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا لأن كفره به ينقض إيمانه بها لأن, لأن من جملة أخبارها الخبر عن القرآن لأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن Donc le livre en question, hein, c'est le Coran, et il est un livre de vérité, et il vient confirmer les livres qui ont été révélés auparavant, c'est-à-dire les livres et les messagers qui sont venus auparavant. Hein? parce que ces, livres-là ont mentionné de la venue du Coran par la suite. Hein? et euh, le livre est, venu, est apparu. Et on a vu sa véracité. Elle est devenue apparente. Hein? et elle avait été annoncée. On, on avait informé de sa venue. Et yani, elle est venue confirmer ce qui était révélé auparavant. Alors il n'est pas permis à quelqu'un par la suite de prétendre croire aux livres précédent alors qu'il rejette le Coran. C'est pas possible parce que le fait qu'il renie le Coran, c'est quelque chose qui vient en contradiction et qui vient détruire sa foi en les livres précédents. Hein? Et euh, parmi les différentes choses qui sont mentionnées dans ces livres-là précédents, eh bien, il y a le Coran. Hein, et que les informations qui sont dans le Coran viennent en conformité avec ce qui était révélé précédemment. Donc, quelqu'un doit l'accepter s'il est sincère et s'il croit réellement en ce qui est dans ces livres précédents. Hein. Même si on sait que les livres précédents aujourd'hui sont euh, dans certains points, ils sont falsifiés hein, et on a changé des choses qui étaient dedans. Toutefois, il reste encore des choses qui sont hein, euh, authentiques dedans et on constate la, conformité hein, dans les enseignements des prophètes entre ce qui est dans le Coran et dans les livres précédents. « Inna Allah bi la khabirun basir » فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها ولهذا ما زال, ما زال الله يرسل الرسل رسلا بعد, رسل بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم فجاء بهذا الشرع الذي يصلح, يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة ويتكفل بما هو الخير في كل وقت ولهذا كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنها وأحسنهم أفكارا وأرقاهم قلوبا وأزكاها وأزكاهم أنفس أنفسا واصطفاهم الله تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتاب المهيمن على سائر الكتب ولهذا قال الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هؤلاء آه، وهم هذه الأمة donc le cheikh explique <coughs> que Allah subhanahu est certes hein, bien informé et voyant de son serviteur Allah subhanahu wa ta'ala donne à chaque nation et à chaque personne ce qui lui convient selon sa situation, selon son état. Et parmi ces exemples de, euh, l'exemple de ces choses-là, il y a les, lois et les règles et les législations qu'il a révélées. Hein? Euh, les révélations précédentes, elles ne convenaient qu'à leur époque et qu'à leur peuple, hein, et qu'aux gens à qui elles avaient été révélées pour leur époque. Hein? Et donc Allah à chaque fois qu'il envoyait des messagers, un messager après l'autre, eh bien, ils étaient tous venus avec une révélation qui convenait à leur époque à eux. Jusqu'à ce que vienne le dernier d'entre les messagers, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lui, il est venu avec une législation qui, était la, qui est la dernière des, législations et des lois et qui est applicable et bonne pour toutes les, jusqu'à la fin des temps, pour toutes les époques qui vont suivre par la suite, jusqu'au jour de la résurrection. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a pas, une, une euh, il y a pas de, de loi dans qu'est-ce qui a été révélé dans le Coran et des principes qui sont révélés dans la Sunna euh, qui sont euh, inapplicable jusqu'au jour de la résurrection. Le, Coran et la Sunna ont été révélés pour rester jusqu'à la fin des temps. C'est pas quelque chose qui doit changer, comme les Koufas, par exemple, ils disent à notre époque, euh, il faut changer l'islam, il faut faire une relecture de la religion, hein, contrairement à ce que les juifs ont fait. Par exemple, les juifs, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont changé leur religion. Ils ont fait réinterpréter leur religion pour que ce soit en accord avec, euh, la passion des gens et le goût des gens. La même chose avec l'Église catholique hein, et les autres églises aussi, protestants et autres. Ils ont déformé la réalité de la religion pour, euh, s'adapter hein, aux passions des hommes et aux désirs des hommes et pour les accommoder dans leur désobéissance d'Allah. Hein, dans leur passion et dans leur désir et dans leur transgression des limites d'Allah. Tandis que l'islam, non. Allah subhanahu l'a révélé pour qu'elle soit appliquée jusqu'à la fin des temps et que les lois, ces lois soient respectées jusqu'à la fin des temps. Hein. Et donc, euh, on voit que, euh, comme le cheikh il explique ici, il dit que cette législation et cette loi, elle est applicable jusqu'à jusqu'au jour de la résurrection et elle remplit les biens et les besoins de, toutes les créations, de toute la création. Et euh, elle ramène du bien pour toutes les époques. Et c'est pour ça que on voit que dans toutes les nations, eh bien, cette Ummah, la nation de l'islam, et quand on dit la nation de l'islam, on ne parle pas d'un peuple en particulier, hein, comme les, Contrairement à ce que euh, les, gens d'extrême droite, parfois, ils essaient d'interpréter que l'islam c'est une religion pour les arabes ou que c'est quelque chose qui se limite aux arabes. Donc ils disent par exemple, euh, la nation, quand on dit par exemple la nation de l'islam c'est la plus complète, comme le cher il explique ici. La nation de l'islam c'est celle qui est la plus complète parmi toutes les autres nations dans sa raison dans sa façon de penser, dans sa pensée qui est hein, la meilleure pensée, et dans ses cœurs qui sont les cœurs les plus élevés, et euh, dans, sa, dans ses âmes qui sont les plus pures. Allah subhanahu Wa les a choisis. Et il a choisi pour eux la religion de l'islam. Et il leur a donné en héritage le livre, Al-Qur'an, qui est Al-Muhaymin, c'est-à-dire qu'il vient abroger et qu'il vient prendre le dessus sur tous les livres qui sont venus auparavant et compléter hein, les règles qui sont dedans. Donc, euh, c'est pas un peuple qu'on parle en particulier comme euh, les Arabes, hein, en particulier non, parce que l'islam c'est pas une religion qui est limitée à une, à une euh, origine ethnique. Hein, non. comme on a pu voir par exemple dans l'histoire que ceux qui s'accrochent à la révélation d'Allah et qui euh, établissent la religion d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala les élève et leur donne hein, l'autorité sur la terre et la force sur la terre. Donc, de la même manière qu'à une époque, ça, a pu être des Arabes qui ont porté le message de l'islam, et à d'autres époques, dans d'autres régions ou ailleurs, ça a été des Turcs ou bien d'autres peuples qui ont supporté l'islam, donc, ce n'est pas relié à un peuple en particulier. Et parmi les musulmans, il y a des gens de toutes les origines. Hein. Il y en a qui sont blancs, il y en a qui sont noirs, il y en a qui sont jaunes, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont euh, européens, il y en a qui sont asiatiques, et il y en a qui sont noirs, euh, africains qui sont noirs, et d'autres qui sont bruns, et d'autres qui sont euh, il américains, hein, d'Amérique du Sud, il y en a qui sont d'Amérique du Nord, et, elle est de toutes les origines et de toutes les couleurs et de toutes les, langues et de tous les peuples, hein. de toutes les nationalités, on retrouve des musulmans aujourd'hui. Et quand on parle de la pureté et euh, de l'intelligence et de la, hein, pensée de, de cette nation-là, on parle de toutes ces personnes-là, peu importe leur origine, mais qui ont cru en la religion d'Allah et qui se sont soumis à leur Créateur et qui ont cru au messager Mohammed sallam et qui ont cru à ce livre qui est le Coran hein, et qui veulent l'appliquer et qui ne se sont pas laissés euh, par les déviations et les déformations des peuples qui ont précédé les musulmans parmi les juifs et les chrétiens qui, ont, qui ne se sont pas accrochés sérieusement et sincèrement à leur révélation et qui ont essayé de la déformer et de changer son application et sa, signification hein, et qui essaient aujourd'hui de nous, de nous amener vers cette voie-là et de nous faire euh, les imiter, de nous appeler à les imiter dans leur mécréance et dans leur égarement. Hein, donc nous on leur répond à ces, à ces gens-là, que ce soit euh, des chrétiens ou des juifs ou des laïcs qui veulent imposer à tout le monde leur laïcité, Hein, et qui veulent la, forcer sur nos coups. Non, on dit, nous on n'accepte pas vos interprétations euh, fallacieuses de la révélation divine. Pour nous, qu'est-ce qui est révélé, c'est ça ce qu'on doit appliquer dans le Coran et dans la Sunna, et ça, ça ne changera jamais. Même si, même si un grand nombre de musulmans se réunissent pour accepter des choses qui sont contraires à la religion, pour vous faire plaisir, pour faire plaisir aux koufars eh bien ça, ça ne sera jamais valable et ça n'aura jamais aucune autorité et aucun poids pour les musulmans et pour les croyants sincères hein, et pour les ulama de l'islam. Parce que les ulama de l'islam vont toujours réfuter ces fausses interprétations-là et ces déformations de la religion. ils vont toujours défendre la réalité de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est euh, un point très très important. Puis... Euh, Et c'est ce que l'imam Ibn Kathir il mentionne également, c'est la même chose à propos de ça. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continue demain, Inch'Allah, euh, la suite du tafsir de, cette euh, surah à partir du verset 32. Euh, à partir du verset 32, Inch'Allah. C'est ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Donc on va continuer demain à partir du verset 32, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك Barakallahu fikum, بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله Et euh, demain, demain matin, Inch'Allah, il y a un dars. Mais pour nous ici, c'est à 9h. Euh, non, pardon, c'est à 10h. Demain, 10h. Et pour la France, c'est... Euh, pour la France, c'est 16h. Naam, 16h. Donc ça veut dire, euh, il y aura un cours, et le titre de ce cours, comme j'avais promis la dernière fois, mais je n'ai pas pu le faire, c'est au sujet de euh, le statut de Jésus dans l'islam. Le statut de Jésus dans l'islam. Donc ça, c'est le titre du cours demain. Inch'Allah, ça va être sur le site Sunna Publications. Le site Sunna Publications, euh, en français Sunna Publications. Euh, Naam, c'est la radio hein, de ce site-là. Et donc, ça va être diffusé, Inch'Allah, euh, sur, euh, sur la, radio du site. Et donc, il y aura ce cours-là demain, Inch'Allah. Et après, plus tard, vers 13h30 ici, donc on va commencer, Inch'Allah, le cours de tafsir aussi.